4.6 Moi boa tarde, ben queridos escoitantes. Hoxe mm, que é eh, un día especial, mm, damos lle a benvida a todos os eh, a gran... todos os ointes. Escoitantes e seguidores, benvidos moi un día máis aquí no Sempre en Galicia de Radio Cornellá, no 104.6 da FM, hoxe dúas oriñas de radio en galego para divertirse, para pasalo ben, para escoitar música, para escoitar aos nosos convidados de hoxe que nos visitan aquí nos, nos estudios. Damos ya benvida a Dayana, moi boa tarde. Muchas gracias. A Jana, tamén. Hola, a, a Modesto. Moi boa tarde. Boa tarde. Moi, eh, o noso compañeiro Armando que hoxe ven cheo de saúde que sempre está <laughs> Bueno, un pouquiño. e darlle gracias ao noso E darlle as gracias ao noso técnico Kiko Belinchón que se non fora por el isto non saía en, eh, en antena. Hai veces en, en Facebook nos ver. Vamos a facer unha fotiño de, de aquí a un momentiño para que todo isto saia en antena. Ben, queridos escoitantes, o que facemos sempre é poñerlle un bocadiño de música, aínda que a música ven con nosotros, posto que Diana vai nos a deleitar coa súa música, verdad? Mm -hmm. Sí, sí, sí. Vale, pois agradecerche moitísimo, moitísimo que viñeras aquí a, a disfrutar con nosotros e pásalo ben, porque tú a túa ascendencia um, italiana. A, italiana e argentina, pois ten moito que ver co co bel canto, non? Sí, sí, exacto. Bueno, mi abuelo era de la parte de Génova, Italia. Mm. Eh, yo he nacido en Argentina, así que tengo la doble ciudadanía. Y bueno, aparte de cantar ópera en italiano, alemán y francés, también canto zarzuelas, canciones napolitanas y también <laughs> canciones españolas. Hoy les he traído una canción española muy conocida, Granada. Ah, fantástico, <laughs> fantástico. Bueno, nuestro nosotros, consiste en una parrilla, Tenemos siempre eh, em, personas que son correspondentes en Galicia, non? En, eh, en primeiro lugar, temos un correspondente na Costa da Morte que se chama Óscar Rey, eh, eh conectamos sempre 5 10 minutiños para que nos informe das novidades que pasan en, en Galicia nesa zona tan especial que é a Costa da Morte. Vale. Vale. Eh, entonces poñemos un bocadiño de música, que sempre temos un bocadiño, o noso técnico ten preparada, poñemos ese bocadiño, escoitamos a súa crónica e despois vamos contigo directamente, ¿verdad? Vale, perfecto, Ahí, claro. sí, muchas vale. gracias. Veña, vamos alá entonces, música, Kiko. años, la edad, el retorno de los pájaros, los estornudos, los ácaros, el empeño de ser más, el enfermo de por vida, la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que nos matan, el suicidio de un mortal El fanático que vende su vida quitando El comienzo de un final que todos algún día tocarán. La bandera sin quitar que ondea media está. que están, cosas que dan, cosas que quitan las ganas de hablar, cosas que sanan como tu mirada. Hay cosas que matan, cosas que atan, cosas que tratan de hacernos cambiar, cosas que sanan como tu mirada. que saldrán en procesión desde el bar de la esquina. Los cachorros que traerán la luna llena y la vacía. Los pecados sin filtrar, en su momento no quisimos confesar. Fueron parte del alfa. Yo sentido a nuestras vidas están, cosas que dan. Tivemos a primeira peza de música e tiñamos ganas de conectar con, con Óscar. Con Galicia, non? Con Óscar, pero parece ser que ahora mesmo debe, debe estar ocupado. Pois facemos o que tiñamos previsto. Dayana vai a servirnos de presentación da súa música, da súa... Primeiro vamos a falar dela. A ver, Falache en galego, pero podche falar en castelán, eh? <laughs> vale, en castellano mejor. Vale, vale Dayana, tú eh, dijimos antes al principio que, que gracias a, a, a Modesto, muchas gracias Modesto por venir aquí, por, esta, por atra, traernos precisamente por traernos precisamente a, a Dayana. Que, que, que, es un placer, es una honra tenerte aquí. Mm, me parece que en, nuestra, eh, eh, en nuestras comunicaciones es la primera vez que tenemos una mm, persona que canta eh, ópera. y música Sí, yo creo que sí. es la primera vez. Bueno, pues una honra, un placer. Hombre. Por lo tanto, de ascendencia argentina, pero más bien italiana. Sí, exactamente. Vale. ¿Y, y el Belcalto lo, estudiaste? ¿Italiana del norte o del sur? Del norte, de Génova. Ah. sí, de esa parte era mi Es que una señora que viene a mi casa es italiana. ¿También? Ah, también. Sí. ¿Y de qué parte es? Eh, ella es del sur. Ah, del sur. Bueno, es muy mm. bonito el sur también, me conocí bueno, todo. Agradecerte que vinieras. Eh, eh, tu, formación musical está muy relacionada también con el liceo, lógico. Exactamente, es así. Yo, como he dicho antes, he nacido en Argentina, he estudiado en el Teatro Colón, en Argentina, mm. y luego me fui a vivir a Italia, eh, donde hice mi ciudadanía italiana por sangre. allí estudié también he, realizado masterclass allí en Italia, en Francia también, en París. Eh, y luego aquí en España también he estudiado, he tenido una profesora en Madrid y ahora mi profesora oficial es del liceo. Eh, y bueno, estoy estudiando allí, también he estado cantando en el teatrino del conservatorio del liceo, donde también voy a estar nuevamente en abril. Así que, eh, y bueno, he estado cantando en Sagrada Familia, eh, en la cripta también he participado allí. Eh, al principio cuando he llegado en España he participado dando conciertos en parroquias. Eh, he estado en varias partes, yo estoy muy agradecida porque me han abierto las puertas aquí. Mm. Bueno, merecidamente seguro. <laughs> sí. Em, dijiste que nos venías a, dar, un, bueno, a, participar con nosotros, pero hacernos un regalo. Un, agasallo que decimos los galegos. Un, regalo, puesto que mm, tú tienes eh, algo que va a sorprender a todos nuestros oyentes. Nuestro técnico tiene una música de fondo o una, un, un, aporte para que tú participes, ¿no? Exactamente, ¿Sí? Lo, ¿Le damos al, play? Sí, sí, sí. Cuando, cuando tú digas. Ahora mismo. Ahora mismo. Pues nuestro técnico le da el play. Cuando quieras. Mm-hmm. <laughs> este, interpretación de gala. <laughs> Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Acabamos de ponerlo aquí, en, ya, ya, tenemos no sé cuántos. Bien. Eh, continuamos con música porque eh, esto es para ponerse nervioso. Música, Kiko, Kiko, ponme un poquillo de música. sabía que había tanta alegría nas vaguas, nin neve nas pidueiras. Tanta alegría nas vaguas, nin neve nas pidueiras, nin esperanza nas maguas. por para afogar na ardora dunha misteira bisogna verdade Como silencio un falare Se roubei o teu retrato Como silencio un falare Se roubei o teu retrato Foi para aprender a mirar